voorreg gehad om met 'n man te gesels wat al vir jare op 'n wynplaas in Wellington woon en werk. Dit is nie 'n storie oor die wynbedryf nie, maar ook oor die menslike elemente agter die produksie van wyn wat ons geniet. Ek wil begin met 'n vraag. Het jy al ooit gewonder hoe die omgewing en die mense wat wyn kritiseer, mekaar beïnvloed of selfs hoe dit ander beïnvloed? Laat ek jou neem op 'n reis deur die verhaal van die wynboer in Wellington. Die persoon wat ek ondervra het is Andrius Botta wat al vir 25 jaar wyn maak. Hy bly saam met sy familie op die plaas buite die dorp. Hy vertel hoe die omgewing in Wellington die wynbedryf daar be beïndruk. Hy ons onthou hoe dit alles begin het. Ek het eendag besluit om wyn te begin verbou omdat ek die liefde vir grond en natuur gehad het, sê hy. Hierdie oomblik was die begin van alles. Hierdie is nie net 'n storie oor wyn nie, maar ook oor die passie wat mense in die bedryf bring. Wanneer jy na die rooi stoel kyk, met die simbool van die druiwe kan jy dalk dink aan die ryk geskiedenis van die wynbedryf en die tradisies wat dit simboliseer. Die rooi kleur kan die passie en die energie van die wynboer uitbeeld. Die druiwe simbool herinner aan die vrug van harde werk waar elke druiwe knop sorgvuldig geplant en versorg word. Dit kan ook die vrug van die natuur self wees. As 'n bol van van die land, die aarde en die seisoen wat saamwerk om die wyn te skep. Die stoel self in al sy eenvoud kan 'n gevoel van rus en voldoening simboliseer. Soos die oomblik wanneer jy die wynboer sit, die wynboer sit en sy werk bewonder, is 'n herkenning van die sukses uit die jare van toewyding spruit. Soos hy onthou het, was daar baie uitdagings, maar die grootste uitdaging het ontstaan toe die droogte begin het. Die grond het nie net water gehad wat dit benodig het nie, maar hy het nooit moed opgegee nie. Terugskou ons gesien sê hy dat die droogte hom geleer het om aanpasbaar en volhardend te wees wat hom uiteindelik gehelp het om die wynbedryf te laat groei. Ek wil hê julle moet hieroneel aan julle agt julle gedagtes sien. Die land streel oor die horison met die wingerdraf wat al die blare in die son weerspieël. Die lug is helder, maar die grond is droog. Hy voel elke dag die harde werk van die land, maar ook die vreugde om te vrug van sy arbeid te sien. Die klank van die wind wat deur die vangere waai, bring 'n gevoel van rustigheid, maar ook van harde werk. Wat ek uit hierdie inhoud geleer het, is dat die wynbedryf nie net gaan oor die produk nie, maar oor die mense wat die passie daarin sit. Soos die fynboer aan die hy toe gesê het, elke botte wyn vertel 'n verhaal en dit is 'n verhaal van uitdagings, oorwinning en 'n diep verbintenis met die aarde.